Bizim dəvət əsas xüsusiyyətlərindən biri odur ki, bizim dəvət aydındır. Dəvəti gizlətmək üçün yox. Bir ağada Şəkidən gəlirəm. Orada da məsələn qardaşlarım var. Suallar verirlər. Demək olar ki, minhəc məsələlərindən idilər. Elə suallar əsasən. Deyirəm, bizim minhəcimiz var, yolumuz var o yol ki, o yolu mən ixtira eləməmişəm, sən ixtira eləməmişəm. Onun sələf salih bu yolu qoyub Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sonra və sahabelə. Bu yolla getməliyik. Sadəcə cahillik çoxalıb. Hətta qardaşların arasında. Cahillik və cahilliyin nəticəsi sünnədən çıxırlar qırağı. Kim sünnədən çıxırdı, ziddiyyətə düşür. Mesela öz Allahın hökmündən danışır, fahişə nəmsən və ya Allah bilir kimlə gəlir. Görürsən, məsələn, hamı belədir. Kim sünnədən çıxır, ziddiyyata düşür. Qeyri-müəyyənliyə. Amma sünnə o ziddiyyatdan qoruyan bir manilərdən biridir. Ona görə insan sələfin yolu. Ona görə insan çalışmalıdır hər bir məsələdə sələfin yoluna gedməkdir. Baxmayaraq insanlar nə deyəcək ona. Adı məsələn, söz ki, demək ki, hakimiyə qarşı çıxma olmaz, bu söz indi deyirsən, o salsında şübhələnirlər. A, deyirsən, yapıncıdır, a, bu hakimiyyətə yasaqlandı, a, belə belə. Hansı ki, gör ki, bu təzə bir sözdür, sizin əqidə kitablarınızda yazılır. Bu, kiməsə görə deyil, hansı hakimə, bu bizim mövqeyimiz də olma. Bu, kiməsə görə deyil. Və hansısa partiyaya görə, hansı şəxsi görə, hansı tərəfə görə. Bu bizim mövqeyimizdir və salam. Lakin insanlar bilmirlər, elə bilirlər ki, bu sən özündən deyirsən və ya yataqlanıb kiməsə. Və dərhal keçirlər səndən, aha, bu deyirsən cip almaq üçün şey deyir, sağ Bu bizim mövqeyimizdir. Bu qorxaqlıqdan deyil, yataqlıqdan deyil. Bizə əhl-i sünnəyə görə hakimə qarşı çıxmaq olmaz. İşləyir, adil olsun, siz zalim. Bu mənim sözüm deyil, sələfin sözüdür. Sadəcə bəzi rəylər var idi ki, zalıma qarşı, lakin o rəy artıq məqbul deyil. Zəifdir, çünki necə qadiyyat deyir, İmam Nəvəvi nəql edir ondan. Deyir ki, o vaxt ki, zalim hakimə qarşı çıxmaq tərəddüd edirdilər alimlər, bəzilər caiz gördü, bəzilər yox, lakin Hüseynin hadisəsindən sonra <coughs> Hüseynin bir də İbn-i Əşəsin hadisəsindən sonra əhlisi ittifaq elədi ki, yəni zalim hakimə qarşı çıxma olmaz. Və salam. Neyçün? Çünki çıxmaq bir faydaya gətirib çıxarmır. Əksinə zərəri gətirib çıxarmır. İndi deyəcən, indi də görürsünüz ki, indi də hələ Moltub saat Amerikan fitva verib, yəni hakimə qarşı ərəb ölkələrində. Baxın, məsələn, Suriya. Bizə görə kafir hakimə qarşı çıxmaq olardı. Ha, hakim əgər kafir olsa, ona qarşı çıxmaq olar, lakin şərtləri var. Şərtlərdən məsələn qüvvə olmalıdır. Şərtlərdən qüvvə olmalıdır. İkinci şərt gərək o hakimi yerinə adamımız olsa ki, kim idarə elə biləcək. Siz dövlət idarə eləməyə yaxın düşdür, <clears throat> halva yeməyə deyil. Adam görürsən, hərdə evdə çəkinlik çəkir. O ki, qalda ilə danışmam, əqrabada, məhlədə və s sən böyük bir dənə idarə istəyirsən. Sən bunun təcrübəsi adam olmalıdır, bunun ətrafı olmalıdır. Hələ hallıdır, bunlar hə, hə, hə, hə yaxşı, hə, sonra həmçinin gəli e, baxmaq lazımdır. Çıxmaq məsləhətdir, məsləhəti xeyri çox olacaq, yoxsa zərəri çox olacaq. Əgər zərəri çox olacaqsa çıxmaq olmaz, hətta kafir olsa belə. E, misal üçün də, özünüz görürsünüz də Suriyada nələ baş verir, Allah köməlsin olaraq. Bizdə fitva, ümumiyyətlə bu dəyişikliklər oldu ya yəni Libiyada zaten, heç biri İslami olmadı. Hamısı Amerika fitvasına getdi, ha. ha bunlar indi bu qalxdılar neysə? Misirdə. Əmiyyətdə Misirdə. Hətta Misirdə. Ha. ha. Yəni, indi Suriyaya bax. İndi düz deyir, bəşər daha gedməlidir, o gecə-tezi var inşallah. Düz kafirdir. Ələvidir, kafirdir. Lakin gör necə zərər olur. Ölkə dağılır. İndi hamı bir sənlə fikirləşir, əsədi yox. Hamı fikirləşir, bu gündən sonra necə olacaq? 19 dən tayfadır Suriyada. 19 dən tayfa, böyük. Duruzlar, ermənilər, nə bilim, ələblərin özləri, neçə tayfalar orada və s. və s. Xristiyanlar. Allah razı olsun. Necə olacaq Allah bilir. Aralarında da razılaşma yoxdur. Razılaşma yoxdur, yekdil deyirlər. Necə olacaq? Hələ bu hələ dəyişməkdənsə hələ belə qalardı. Yəni, islah yolu dəvətlə olur əhlüsünəyə görə. Əhlüsünəyə görə islah hakimə qarşı çıxmanla olmaz. Çünki tarix də şahiddir. Hakimin kimi qarşısında islah olmayıb. Əksinə fəsad olub. Biz ona görə deyirik. Biz kimdən kimsə görə yaltaqlanmırıq, hansısa partiyaya görə, e, nə işə görə, nə işə dünyanın mənfəəti görə. Necə səfihlər deyir, e, səfihlər. Hətta belə zənn edirlər, səfihlər. Hətta bəzilər bizim səhvdə yanan səfihlər. Ona görə qardaşlar, bundan çəkinmək lazımdır. Bu bizim mövqeyimizdir və salam. Bu bizim əqidə kitablarımızdır. Və salam. Thank you. Həmçinin başqa məsələlər görürsən, yəni soruşdular qardaşlarım. Başqa məsələ, məsələn, cihad məsələləri. Cihad barədə, s. Yəni, sən yəni, belə məsələlərdə biraz qaranlıq məsələlər var. E, problem nədədir? Yenə, yenə məsələ qayıdır nəyə bilməməzliyə. Savadsızdır. Yəni, qardaşlar özləri heç belə müəyyən məsələləri xüsusən belə məsələ bilmirlər. Düzdür, birinci bu məsələlər onlardan tələb olunmayıb. İkinci də elə məsələlər var ki, əslən girişməkləri məsləhət deyil. Məsələn, təkfir məsələləri. İman, küfür. Yəni, bir gün etiraf elə ki, elə qardaşların çoxu elə adamlardan ki, Quran oxuya bilmirlər. Hansı ki, bu məsələləri, bu məsələləri, qardaş, ancaq kim yaxşı bu məsələləri araşdırma aparıb, oxuyub, mütalə eləyib, dərs alıb böyük alimlərdən, o ancaq girişə bilər. Bugün bu məsələ olub halva yemək. Girişir hamıya və nəticədə nə olur? Kim bilməyən bir şey eləsən, həm çoruya ancaq. Dünyanın məsələlərdə nədənsə rayət eləyirik buna. Kim bilmədiyi şey məsələyə girişmir. Amma dini məsələ gələndə çəkik Albani kimdir, Bin Bas kimdir, mənəm, qıtardı. Təbii ki, belə fikirləri düşməyin psixoloji cəhətdən problemlər olur, görürsən insanlarda çox vaxt. Çünki ağlı olan adam hələ məsələyə girişməz. Həm artistlər, məsələn, həm məsələn avadadır, gəlib ələ-bələ, istəyir zina azad eləsin və s. Məsələn, daha ki, rafizili, indiyəcə nə saxlır, cavanlar şeylə ki, daha şiğə eləyin, daha da qalın, bizdə var, olar belə, zinana. O birisilər, məsələn, ixvanlar, meyxanana, anasitlərlə. Yəni, hər firqə bir batili şey bilir ki, bəs ətrafındakiləri saxlasınlar. Və hər kəs kim baxır, nə xoşlu gəlir. Yəni, əslində Quran sünə qalır burada. Ümumiyyətlə, elə məsələlər var, hər adam girişməz ona. İman küfür məsələ ağırdır. Cihad məsələsi. Olub halva. Cihad da ibadətdir. Demirsiniz Allah və Rasulun nə deyib onu deyir, Allahın hükmünə gedir. Cihadlı qaydası var, Allahın hükmü var rəqat dən qışqır deyən cihaddır. 5 nəfər yığ ətrafa, əmir təyin elə, əmir müminin. Sonra hamısını deyinə ki, mən beyət eləməlisiniz. O quldur dəstəsidir. Bu qul banditdə, yəni banditlik quldur dəstəsi. Özü neynirlər? Əsasən bu Dağıstandakilər. Düşürlər ərdən, gelirlər magazinlərə, hamısından vergi alırlar. Sizin bir dənə şöbə asılır, vergi şöbəsi. Meşədəkilərə vergi. İndi dövlət sadalıb, indi bunlar da tüzü çıxır. Meşədəkilərə də vergi, meşə vergisi. Şu, yəni, verməsən, bir dənə dövlətdən fərqi budur ki, verməyəndə Zabaşı dövlət tükanı bağlayır, bunlar patladıb öldürürlər. Yoxsa maraqlıdır, girirlər, öldürürlər, isə tutaq ki, uşağı öldürürlər, qadını öldürürlər, potanı. Ya bu İslam da yoxdur günahsızlarla bulanan üzbatına gelir. İslam başqadır, İslam əksinə bunun əleyhinə deyil. Belə şeylər qadağan deyil. O problem babıdır. Bilməməzliyi var, hamısı var. Ona görə e, qardaşlar arasında var, belə fikirlər yayırlar. Ona görə qardaşlar oyaq olmalıdırlar, oyaq. Belə hər şeytan meytana inanmayaq. Elmi, sən ağır məsələləri, ağır məsələləri müraciət eləməyəsən, böyüklərə. Şeyhülislam İbn Teym eləyir ki, balaca məsələləri balaca balar baxır, böyük məsələlərə böyüklər. Deyir, bir dənə ayn mayn öyrənib, deyir ki, Allah hamısı belədir, yoxsun, bir dənə mənəm, sardır. Bu nedir? Özü maraqlı da nədir cəmaatda? O gəlib, bir dənə ayn mayn, bir iki dənə belə ayə ərəbcə oxuyur, aaa, deyirlər, bu dəhşət dağı sardı və getdi görürsən 5 nəfərdən 2 ucu şübhə düşdü. Bu nə də? Daha siz nə varsa Allahmaq. Ona görə sabit olmaq lazımdır. Hər adamdan elm götürməzlər. Elmi tanı, tanı, tanı, tanıdığın adamdan götürmək lazımdır. Mütəməkkin. Sabit. Doğrudan bilirsən ki, bu oxuyub, bu bilir. Geri Dubayda 3 ay qalıb gəlir, bizə müştəyid mutlaq olur. Ha, nə oldu? Və bu problemlər də yığır. Və bu fikirlər hamısı nədir? Hədəf nədir? Sələfi dəvəti. Dəvəti qarşı. Özünüz də görürsünüz ki, kim bu mesela o fikrə düşür, dəvətdən yanır. Dəvətdə olanları da çıxardır dəvətdən. Şeytanı yolla ona görə. Çünki Peyğəmbərlər hər şeydilər, İslamda saxlasınlar, İslama dəvət etsinlər və saxlasınlar. Hər istəyirdilər çıxarmağa hansı Peyğəmbərdə görür ki, təsvir eləyib hamısın? Təkfir ümumiyyətlə hansı Peyğəmbərin yoludur? Hansı Peyğəmbər təkfir əsas tutur? Heç biri. Bütün Peyğəmbərlər dəvətə əsas tutur. Və əsas məqsəd nədir? Biz də Peyğəmbərin yolunda, Peyğəmbərlərin yolundayıq. Əsas məqsəd nədir? İnsanları zülmətdən, zülmətlərdən nura çağırmaq, dəvət etmək. Bizim vəzifəmiz budur. Bizim vəzifəmiz gəlməyib. Biz birinci kimlə bilir danışsın, kimlə bilmir danışsın. Sizin vəzifiniz budur ki, Allah yoluna dəvət edək, elmdən, hikmətdən, əxlaqla, səbirlə və salam. Və budur, qardaşlar. Amma görürsən ki, bax, təbliğat başqa cür gedir. Təbliğat, e, elm lazımdır, alimlər hamı satqındır, ən yaxşılar, onlar türmədə yatır. Bu cinayət aləmi də öyle. Buna türmədə yatmasın mütləq. Sənə hörmətin olsun. O başqa aləmdədir. Ona görə bunlar quldurdular. Quldur dəstələri. Din pərdəsi altında gizlənmiş quldur dəstələridir. Dəvətə qarşı və salam. Mən belə adlandırdım onları. Aydındır? İcazə olar sual. Ha, ver, ver. Qardaş ver, maraqlanmaq istəyir, bir Atatürk var məsələn bu türklərdə Atatürk bu İslam'a qarşıdır. Yəni Allah kafirdir. Atatürk kafirdir, onlar elə türklər alimlər. Türklər özədəki məsələn. Hə, onlar kafirdir. Türklər özdə onu təkfir eləyib. Halbuki İslam İslam'a şeylər olur. Hə. Mahnı 12 Qardaşlar biraz deyin. Maşallah. Onlar belə, ümumiyyətlə, mahnı olmaz. İslam mahnını qəbul etmir. İlahilər var. Qaldı ki, ilahi hələ məfhum da yoxdur, hələ söhbət də yoxdur. Bunlar hamısı ə, e, əsasən mahnı izadı. Bunlar sufilikdən irəli gəlir. Sufilər mahnını saxlamışlar. Rəqsi izadı. Görsən, rəqs də eləyirlər zad. Bəzilər Türkiyədə görsən, fırlanada bir belə mitiləsinlər. Sonra, hə, Mövlana zad. Sonra, sonra bəzi sufilər əsasən mövlüd deyənlər. Mövlüd bilirsən, Mövlüd Cərajlenyadır, ad günü. Peyğəmbər salırsan. Hayır, Mövlüd Cərajlenyadır. Ərəbcə. Hə. Bunu da əsas götürüblər xristianlıqlarla. Ubeydilərin vaxtında çıxıb bu, rafislərin. Onlar, onlar bu şeyi adət qoyublar, gediblər. bu xristianlar ki, yeni il eləmirlər, yəni İsa'nın doğuluşuna daxil. Əslində yeni il bu xristianların adıdır bizə sadəcə indi cürbəcə adlarla yeridiblər. Əslində xristiyan adətidir bu. Onların dinidir. Hə. Onlardan keçib bizə mövlüd, o mövlüddə bir üstə rəqş eləmək zat, sonra şərbət faalirlər, pəncərə açırlar, bilək, açıqsa Peyğəmbər saz girdi içəri. Hə, belə əcaib şeylər deyirlər, hə, teatr. Teatr səhnəsidir. Halbuki sahabələr və tab tabinlər. Hə, bu teatr səhnəsidir. Rəqş eləyirlər, sonra girib sevinirlər, rəqş eləyirlər. Bunlar olmaz bir dənə icazə verilib qadınlara ah. rəqs eləmək, bir də dəfnən çalmaq, yüngülvari belə oxumaq. Amma ritimsiz də. Hə. Belə də, Michael Jackson zad yox, belə də yüngülvari də. O da o gün yox da konkret. Hə. Yox, yox, o möl yox, dərəşən günü yox, yox. məsələn, məsələn bayram günü, məsələn qanlar, məsələn nişandır, zad məclis toydur. Təyib etməz. Amma kişilər yox. Kişilər oynamaq gəlmir kişilər üçün. Kişilər gəlib, məsələn, nizən azadla hərəkət elə oynasınlar belə, döyüş fürsatlarla nəsə görsün, idman eləsinlər. Kişilər üçün gəlir, oynamaq qadınlar üçün gəlir. Ona görə hətta əl də çalmaq da kişi xüsusiyyətindən deyil. Qadınlara icazə edilir. Kişilər təkbir edir. Şəkil də həmçinin şəkil də həmçinin, şəkil də qadağandır İslamla. Bir dənə söhbət bir dənə ruhu olmayanlar məsələn eləyə bilər. Ağac sad belə. Hə, bəli, hə, ruhu olmayan. Hə. Yəni ruhu olmayanlar. Təşmə eləmək. Yəni, heyvan bəli. olmaz, hə? Heyvan o ruhu olanlar olmaz. Ağac, yarpaq. Bəli. Ağac, çay, gül belə şey. Şəxsiyyət vəsiqəsi üçün məcbur edən şəxsiyyət. Zərurət olanlar. Şəxsiyyət o bir dənə o icazə verilib o zərurətdə artıq məsələn sənədləri zala hazırlamağa, zala bir dənə ona. Amma belə kef üçün zat, bir dənə bura bax, zat belə yox. Çəkdirmək olmaz yəni. Yox, geri çəkinəsən yox. Şey, kef üçün olmaz. Deməli, Bəs ondan Belə, qazanılan məbləğ nə inşallah? Ola həmçinin də. Əgər bir şey qadağan tutsa, ondan qazanılan da düzgün deyil. Ondan fotoqraf işləmək, yəni belə çək halal bir sənət deyil. Yox, fotoqraf işləməkdən çəkinmək lazımdır. İxtilaf da şey Yox, əslində əslində belə bir hədis e, var, yəni o ola bilərdi bəziləri düşünə. Hə. O şə çəkdiyin şəkillərə görə qiyamət günü deyəcəklər. Heyvan yəni- zad icazə verir, amma yox. Axı belə bir var hədis, yəni ki, eşitmişəm də bilmirəm səhihdir ya yox. O çəki, çəkdiyin şəkillərə görə, yəni qiyamət Bəli, bəli, kitab-ı təvhiddə bu məsələ keçir. Can verirlər ha. Bəli, kitab-ı təvhiddə bu məsələ keçir. Şəkil olan evə konkret məhəllə gəlməz, yoxsa az gələr? Şəkil olan məhəllə yox, evə. Evə, evə. Bəli. Gəlməz. Gəlməz. Şəkili belə asmısan, yox, elə bir şabananda saxlayırsan. Yəni, çıxarmırsan, onu da. Heç olmasa, əgər görsən mümkün deyil, heç olmasa üzdə olmasın atışlı bir... olmasan. Yamaşıydı. Bir ola asmısan, bir ola çemadanda da ya onu da gəlmir. Üzdə olmasa gələr. Çünki göz olmaz. Ayşə radiyallahu anhə yamaş saçıb girəndə girmədi. İndi nə üçündür? Yastığı üstündə, üzündə Hı. şəkil var. Ayşə radiyallahu anhə götürdü onu çevirdi. Girəndə Peyğəmbər sallallahu girdi. Allah altında. Açıq olmadı. Şəkil olan yerə girmir. Bu uşaqların Balaca uşaqdır, paltarın üstündə şəkil var, belə şeylər olur. 99% Hərdən diqqət çalışmaq lazımdır. Sən bacardığı elə də, ya görürsən mümkündür necə uşaq paltarları, daha niyə niyəsən? Saat sən 99 yox elə yazdım, dükana girsin paltarları. Taxmaq olmaz. Mənim iş Yox da yəni. Amma olsa, çətinlikdə amma olar. Amma olsa onlara üstünlüyü. Müdafiə oldular. Hə, amma olsa onlara üstünlüyü. Nəyə uşağı? Şey, bir də keçən qardaş uşağı şəkillər olur, belə yekə şəkillər ərəb yazıları ilə divardan asmaq və yaxud Allah bunu alimlər də bəyənmir. Boğazdan asmaq. Bəyənmir hə? də. Boğazdan asmaq. Boğazdan sol ağzındadır. Evdən zaddan asmaq necə şey? Həmçinin bəyənilmir. Hə. Yəni əgər etməmisənsə eləmə, olma. Yəni olmuyor da sünnədə belə bir şey yox. Yox, alimlər bəyənmir ümumiyyətlə. Hə. Çünki bəzi alimlər onunla elə bilirlər ki, İslamları kamilləşdi. Evdən asırlar. Hə, evdən asırlar, onunla İslamlarını bildirirlər, deyirlər, so, bu əsl mömindir. Hətta bəziləri etiqat edir ki, nəsə faydası dəyir. Hə, bəlkə də hə. O da var, o da var. Ona görə çəkinmək lazımdır. Axı bir dənə Bəqərə surəsi haqqında. Evdə Bəqərə surəsi ərəbcə oxunanda bir ay ora şeytan girmir. Bir ay yox, ümumiyyətlə şeytan qaçır o yerdən. Amma nə qədər Allah bilir. Müddəti yoxdur. Yox, yox özün oxusun, yoxsa belə qurmaq da olar kitabçanın sürətində? Çalışma özün oxumaq. Yəni, ya başqası oxusun, amma belə canlı oxusun da. Yəni, şey demişsin, yəni o kaset... Sizdə kaset yenə səs gəlir, amma canlı oxusun daha yaxşıdır. Məsələn, canlı məsələn 49 səhifəsində, məsələn 10 səhifəsini oxusun. Sən bir dənə bir yarısını oxu, sonra bir yarısını oxu. Nə var ki orada? Həm də belə oxusun, bir saatı qutarasan. Nə var orada? 287 ayətdə, nədir? Axı, azanda necə? Azan disklə qoymaq. Bəyənilmir ya. Özünmür. Bu aparatu, aparatura çox etimad eləmir. Onda belə təkrarlamağa ehtiyac var, yoxsa əgər bilirsənsə ki, düşməndə aparatlar. Keçən də təkrarlamamaq olar. Yox, əgər məhz ona görə qoymusansa, təkrarla. Zikr olunur axı. Amandır. Məsciddə bəyənildi görsən qoyurlar. Məsciddə bəyənildi qoyurlar. Təkrarlamalısın. Yenə təkrarlamalısın. Düzdür. Kaçıran adam yatıyor. Galiba. Ha. Eşini sen sen olmaz. Benim eşini koyla kasetsiz daha. Ha. Herden olur. Ha. Herden burada da koyla. Adam verebilen. Verebilmeyen olan da yani. Vere, yoksa. Yani günden az bir kaset. Sen olur herden biri olur. Herden biri. Verebilmeyen olan da. Sen... Bir de bu azanın sesi eşitmek, namaza gelmek kesinlikle bir mesele oldu. Ee, azanı eşidirsənsə, meçidə yaxınsansa, məsciddə qılmalısansa. Konkret onun haqqında qadağan hədisi var, onun haqqında bir ayə və ya hədis. Hətta Peyğəmbər sən kora dedi. Kora dedi. Əgər kor, indi mikrofon bizə elə mikrofonuna var ki, lab 10 kilometrdən də eşidilir. Orada gəlmək mümkün deyil. Amma söhbət gedir yaxındadırsa, gələ bilərsənsə, gəlməlisən. <clears throat> üzrsən, bayaq bir nəfər yaxındadır, məscidin yaxında. Azan da eşitdi, deyirəm namazdır, ya, yəni inşallah namaza deyir ki, yo, mən tələsirəm, bir nəfər var, o gedir. Dedim onun işini görüm. Yəni dedim, o, o konkret onun haqqında. Yaxşı əlamət deyil. İndi ola bilər, əgər söz veribsə, amma belə eşidirsənsə, yaxındasansa, indi düz elə adam 10 kilometrdən eşidə bilər. Cənab çatmayacaq. Düzənlik də ora gedənə cəncəlat, sənin tutaq ki, o başqa. Axı inşallah bir mənbədə oxudum. Yəni bura bir izah gətirməyəndə. Allah üçün bir iç, üç kimsə vardır ki, onlara lənət edər. Xanımı razı olmadığı halda, ə, e, yəni öz xanımı istəməyə xanıma, əlindən xanıma. İstəməndir. Cəmaatın razı olmadığı, onlara imamlıq edən kimsəyə Ya mən gedirəm. Bir halda cəmaat namazına getməyən bir kimsəyə. Hətta Abu Hanifənin bir ə, e, fətvası var ki, hətta deyir azanı eşitdiyi halda cəmaat namazına getməz, olduğu yerdə namazı qılarsa, namaz deyə qəbul olunur. Hətta deyə namaz qəbul olur da, savab əldə edə bilməz. Hələ şərtləri var alimlərdə görürsən məsciddə əzanı eşidəndən sonra deyir çıxmaq haram nəsə belə bir şey indi rəydi bilmirəm dəqiq rəy. Yox da bəniməm, bəniməm. İndi səfərdə olanda birdən qılırsan cəm gəldi əslində zöhrdə qılmısan. Yox heç qılmısansa lazımdır. Belə ümumiyyətlə qoşulub sünnə kimi yəni əgər tək qılmısansa. Hə tək. Əgər tək qılmısansa yaxşıdır qoşulasan. Yox əgər cəmaatla qılmısansa əsli lazımdır qoşulmağa. Məsəl alimlərin əqidələri arasında Və səhab alimlər, əlhamdülə, əqidələrdir. Onlar da sələf olub, onlar bizim alimlərimizdir. Abu Hanifə, Malik, Şafi, alın eşidən deyəcək, yazılır, deyəcək, diskətə qədər zada oturmuşuq. Hə, bir dənə səsini alsın lan. Nə oldu ya azı? Alan, alan səsini, alan. Alan, səsini özünə aid qoysun da, biz istəmirik qulaq asma. Nədir? Hə, yaxşı. Deməli, Ne deyirdim? İmam. Məhsəb alimləri. Ha, məhsəb alim, ha. Yəni, onlar və həm də bizim alimlərimiz Əbu Hanifə, Şafi, Malik, Əhməd, Rahiməhullah. Bu məhsəblər də bilirsiniz, onlar heç bir məhsəb qurmayıb. Məhsəb qurulub, onlardan sonra gələnlər qurublar. Onların adına bağlayıblar, onların məktəbinə. Onlar sadəcə böyük alimlər olublar. və əlhamdə biz onlara bağlıyıq, bağlanmalıyıq biz onlara, onlardan istifadə eləməliyik. Sadəcə məzhəb e, biraz mülahizələr var. Məzhəblə gedmək də olar, lakin həddi var. Ən birinci bilməyən adam olsa, bilməyən adam olsa məsələn, tutaq ki, elə yerdə yaşayır və ya elmi yoxdursa, götürər hansısa fikri kitab, fikri məsələlərdə gedə bilər. Amma insanların çoxusu hətta onu da eləyə bilmir. Hamısı soruşurlar. Məsələn, tutaq ki, biri deyir ki, mən Əbu Hanifə məsələmlə gedirəm o yəni demək istəyir ki, fikrinə gedib. Belə məsələn Əbu Hanifənin məsəlinin üsulunu zadını bilmir axı. Və ya Şafiin və ya Əhmədin və ya başqa. Bu bilməyən adam, ümumiyyətlə belə zəif adam elmdə və s. eyb etməz məsələn istifadə etmək fikdən. Burada bir şey yoxdur. Lakin bir şərtlə ki, əgər dəlil aydın olsa ona, geri Peyğəmbərin sözünün ondan üstün tutar imamdan. Çünki məsələmlə Gedməyin problemlərindən biri nədir? Məzhəbçilər bir dənə alimə bağlanırlar, o birislərə baxmırlar. Bu elə bir ki, bağlayır insanı, biraz məhdudlaşdırılır insan. Yəni, tutaq ki, hətta özünüz də eşitmişsiniz ki, elə vaxtlar olub ki, məsələn, Abani e, və Şafinin arxasında namaz qılmır. Belə gedmək düzgün deyil məsələmlə. Hətta e, çox qədim vaxtlara da gedməyir. Kəbədə dörd dənə məzhəb hərəsi bir tərəfdə imam dayanırdı. Dörd tərəf deyil, dörd künc. Bir tərəfdə Hənəfilər qılırdı, bir tərəfdə Şafi imamı, Həmbəli, bir də Maliki. Kim hansı məzhəblərini gəlib yanırdı orada. Ha, bu düzgün deyil, fikir versən. Yəni, belə fakt budur ki, məzhəb bölüb. Məzhəb bölməyə də aparır. Düzgün istifadə eləməyəndə. Hətta tarixdə, şahidə, tarixdə də görürsən ki, məshəd hətta ədavətə gətirir çıxardır. Hətta tarixdə nə qədər gəlib, xüsusən İran tərəfdə. İran əhlüsünlə mərkəz olub axı. Alimlərin çoxsu oradan da əhlüsünlə. Hənəflərlə şafirlər bir-birlərini qırıblar. Hətta bir-birlərini qız verməyiblər. Deyiblər, hətta versiniz elə bir ki, əhli kitabı versən. Belə məhzəb düzgün deyil. Və problem də məhzəbdə budur ki, çoxsu məhzəbdə gedənlərin, salatsız olduğuna görə düşürlər bu problemlərə. Belə məhsəb problemdir. Biz deyəndə ki, məhsəbçilik düzgün deyil. Bax, bu cür məhsəbçilik düzgün deyil, qardaşlar. Bu cür məhsəblə gedmək düzgün deyil. Hətta Əbu Hanifədə, Malikdə, Şafiidə, Əhməddə, Rahimullah dördü də deyib, dördü də razıdır bundan ki, əgər səhih hədis gəlsə, bilin ki, o mənim məhsəbimdir. Lakin problem bu nədir? Göstərirsə adama səhih hədis ki, məsələn, tutaq ki, göbeyin altı tutmaq zəifdir. Baxmayaraq, iki dənə böyük alim deyib bunu. Abu Hanifədən İmam Əhməd. O məsələləri iki məsələ görə göbeyin altından tutursan. Lakin hədis zəifdir. Səhih budur. Lakin buna baxmayaraq, o zəif hədisdən gedirlər. O, bu biraz problemə gətirir. Və ya başqa məsələdə. Həmçinin problemlər nədir? Məşəblə gedənlərin biz indi gördüyümüzdə, indi fakt, bu faktdır yəni. Məsələn, götür tutaq ki, biri deyir ki, mən əqidədə maturidiyəm, məşəbdə hənəfi, təriqətdə sufi və e, sufiliyin də filan naxşibəndi təriqəti və şeyxin də filan kəsdir. Yəni, Biz deyirik, yaxşı, sən deyirsən ki, mən məhzəbinə gələm. Niyə üçün onda məhzəbin imamını tutaq ki, Əbu Hanifənin əqidəsini götürmüşsən? Ancaq fikir məsələni götürürsən. Əqidəni isə maturidən götürürsən. Niyə üçün? Və maraqlı sualdır tutaq ki. Niyə üçün, məsələn, deyirsən, mən həmbəliyəm, İmam Əhmədə təqlid edirsən, məsələn, lakin əqidədən onu təqlid eləmirsən. Və problem budur. Ona görə hətta məzhəbçilərin özlərində problem çoxdur. Sadəcə bilirsən, bu qabardılmır, deyilmir. Ona görə elə bilirlər ki, ə, ə, bizə də deyirlər, o vahabilər 5-ci məhzəbəzlədir, 5-ci məhzəbəzlədir, bunlar məhzəbə qarşıdırlar. Bəzi məhzəbçilər də deyir ki, kim məhzəb olmasa kafirdir. Məhzəbi tərk eləmək kafirdir. Bu haradan gəldi? Heç xavac da belə qayda gətirməyiblər. Hə? Məhzəbi tərk eləyən kafirdir. Ona görə Və bu cür məsələ problemidir, qardaşlar. Və məsələnin yaxşı cəhətləri də var, pis cəhətlərdə sadəcə pis cəhətləri çoxdur. Pis cəhətləri çoxdur. Həmçinin yaddan çıxarmaq lazımdır ki, düşmənlər də bundan istifadə edir. Fakt, biz faktdan danışdıq ki, məzhəb müsəlmanların vahid yolda olmağına, birləşməyinə manilərdən biridir. Məsəb qəbul eləməmək problemi. Məsəbi qəbul eləmək necə yəni məsəbi qəbul eləmək? Deyirsən ki, mən, tutaq ki, əgər deyirsən ki, mən etiraz elə Abu Hanifəyə, yox, hələ yox. Amma deyir ki, sadəcə mən məsəblə gedmirəm, hansısa bir məsəblə, mən geyirəm Peyyambar salsın yolunla, hədislərlə, lakin hədislərin şəhərin baxıram o alimlərə. Hansı uyğundur, səhiyydir, onu götürüb gedirəm. Əgər bacarırsansa, bacarıramsa, bacarmıramsa soruşuram bilənlərdən. Bilənlərdən soruşuram, onlar mənə deyirlər, məsələn, ki, bax, budur və salam. Hətta məşrəblə gedənlər özləri soruşurlar. Hə. Hətta məşrəblə gedənlər özləri soruşurlar. Aydın mı qardaşlar? Bax belə. Ümumiyyətlə, çalışma lazımdır sünnənə gedmək. Yəni, sünnənə. Çünki o dörd imam da onlar da sünnənə gedib sadəcə iştihad əhli olublar. Alimlər olublar, iştihad əhli olublar qəsdləri də elhamdülillah haqqa uyğun demək idi. Sadəcə bəziləri görürsən, bəzi rəylərdə səhv ediblər, bəzi rəylərdə düz deyiblər. Elə məsələlər var ki, Abanifədən götürürük. Elə məsələlər var Şafidən götürür, elə məsələlər var Əhməddən götürür, elə məsələlər var Şifdə, Malikdən götürür. Lakin, yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, onlar məsum deyildilər. Yəni, günahsız. Aydındır? Çünki bizim əqidəyə görə günahsızlar ancaq günahsız ancaq peyğəmbərlərdir. Onlardan savayı insan xəta eləyə bilər. Ona görə İmam Malik rahimehullah Mədinədə dərs keçirdi, məsciddə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu qəbri məscidin bayırında idi, yəni Ayşənin evində radiyallahu anh, möminlərin anasının. Radiyallahu anha. Həmişə dərsində bu sözü deyirdi ki, hər kəsin sözünün alıb ata bilərsiniz. Bir dənə bu qəbir sahibindən başqa. Göstərirdi Peyğəmbər salsın qəbirin. Yəni, Ayşə radiyallahu evin. Qəbir evin içindədir. Və budur qardaşlar, bu bizim mövqeyimizdir. Elhamdülillah. Elə bizim Əbu Hanifə də bizim alimimizdir, Şafii də, Əhməd də, Malik də və başqaları. Bir dənə bu dörd dənə deyil ha. Çox da alimlərimiz. Sadəcə bəzi qardaşlar da elə bilir ki, ancaq alimlər bu dörd dənədir. Yox, orada çoxlu alimlərimiz var. Aydın qardaşlar? Yahudilər barəsində soruşmaq Onlardan elə bir ki, xatır edirəm ki, mən belə eşitdik ki, bəziləri qurtulmuşlar eləcəklər. Onlar e, dağlar, dağlıq ərazilərdə... Yox, yox, o Yahudilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm qabaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm qabaq yahudlər, xristiyanlardan, ola bilər, xüsusən də əsasla Musanın, İsa'nın vaxtında olanlar. Çünki onlar cənnətə düşəcək, inşallah, onlardan olacaq. Bəli, bəli. Amma sonra dəyişilənlər, dönənlər deyə onlara aiddir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o yahudi nəsrani ki, məni eşitməyə qəbul eləmiş peyğəmbər kimi ölsə daxil olacaq cənnəmə. Məsələn. O peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlişindən qabaqdır. Amma sonra yox. Sonra başqa millətlər. Sonra ancaq ancaq İslamdır, vəssalam. Peyğəmbər salası gəlişindən sonra ancaq İslam verir. Bir məsələ niyə? Bir dəfə mübahisə iki qardaş, biri gətirdi dəlil Əbu Hüreyrədən ki, o e, dəstəmazsız e, namaz yoxdur, bismilləhsiz dəstəmaz. O birisi qardaş olsun Osman radiyallahu anh, yəni ümumiyyətlə bismilləhsiz dəstəmazın. Şəhid budur ki, bismillah barədə nə hədislər gəlib dəstəmazdır, hamısı zəifdir. Zəifdir. Sadəcə İbn-i Həcər Rəhəməllah deyir ki, lakin bu çox yoldan gəlməyin səbəbinə görə görürsən ki, nəsə əsli var. Amma demək ki, bismillah deməsən, dastıma səhih deyil, o zəif rəydir. Bismillah deməsən, dastıma səhihdir. Təharətə girərkən və ya dəstəma sana təharətdədir. Orada bismillah demək qəlbən və yaxud da ki, dinlə. Yox, bismillah demirsən ki. Demirsən. Təharətə girmək, dua var. Duana etdin, bəli. Duanı eləyirsən, gedirsən. Gedəndə deyirsən, girəndə demə. Hı gedəndə deyirsən. Yolda deyirsən. Hə. Sonra ehtiyacını ödəndən sonra çıxırsan, deyirsən o falan. Çöldə. Çöldə qabaq dişinlər yox. Çöldə deyirsən. Lakin, lakin birdən şəhər evindəsən tutaq ki. Tamamla ayaqlı bir yerdədir. Sənən sən tutaq ki, ayağını getdin, məsələn, indi dastamaz almaqsan, lakin çıxmamısan hamamdan. Sən qufran etdiysən, bəli deyirsən, sakit sakitcə. Sakitcə deyirsən, sonra Hətta bismillə də orada hamamda deyə bilərsən, bax mənə ayaqlı hələ o, o otaqdadır. Sadəcə sakit deyirsən. Deyə bilərsən. Aydındır? Bax belə edirsən, belə yola versən. Hə? Niyyət Niyyət elə var da, niyyətin olmasaydı şey, yox, dinlə demək lazımdır. Niyyəti dinlə demək bidədir, bir dənə icazə verib şəriət, deməli şeydə demək, ömrədə, həcdə. Amma belə dinlə demək lazım deyil. Deməli, niyyət qəlblə, qəlbdə olmalıdır. Üsulda da. Hansısa bir, hə, üsulda da. Hansısa bir sözlə, hansısa bir şiğədə, formada, cümlədə demək düzgün deyil. İstisna hallar var da. Yəni. Yox, sadəcə o bir sənə oxşayır. Niyyətlə, məsələn, çay içsən, gətirsən stəkanın ağzını yaxını, dayansan, deyirsən mən çay içirəm. Daha aydındır sən çay içirsən. Sənin niyyətin var idi ki, onu qaldırdın. Çay içməyə onu. Sənin niyyətin var. Niyyət bilməkdir, demək yox. Bilmək. Aydındır? Şöbəşdir. Qardaş, bu qədər bəsdir. Bir dənə uzun istəyirəm. Qadınlara aid bir dənə sualim, qadınların namazına aid. Qadınlar namaz qılarkən eyni kişilər kimi hər bir hərəkət... Qadınlarla kişilərin arasında namazda fərq bir dənə paltardadır. Bir, imam bir də imam dayananda imam ortadadır, yəni birinci səhvdə qabağa çıxmır. Və səsli namazlarda? Səsli namazlarda kişilər gəlir, hə, ortadadır, yəni birinci səhvdə. Qabağa çıxmır, yox, ortada. ortada. Deməli, sadəcə necə necə səs səsli namazlarda da əməli başlı səsli özləri arası öşüdən qədər qılırlar, bəli. Qılırlar. Yəni iqamə yəni, yoxdur. Hə, iqamə isə azan lazım deyil. İqamə çoxsu deyib ki, iqamə verilmir. Lakin Şeyx Hüseymin buna baxmayaraq deyib verir. Amma verməsə, çoxsu deyib vermir. Ayaq yolun olur. Qadınlara olmaz. Ha, amma ayaq gərək bağlı olan. Bağlı olmalı. Övrətdir, övrət. Çorab olmalıdır. İkinci, o çünki qadında övrət yeri hər yerdə bir dənə əl üzdən başqa. Əldə biləyəcəm. Bizdə elə bir ikinci oturuşda e, uşaq gəlir qadının başına oturur. Hələ olsa tez bağlasın. Götürüb bağlaya bilər. Tez bağlasın hə. Yəni, fərz namazı. Hə, tez bağlasın, bəli. Tez bağlasa, hə. Amma yox, hələ qılsa namaz batildir. Bəşdir qardaşlar. Əsr namazında işindir. Hə? Yoxdur, yox. Əsr namazında işindir. Əsr namazında əvvəl ola. Sonra da gəlib, ancaq hələ islafa girmir. Hələ əvvəl qılın, iki ya dörd. Bu əsr elhamdülillah. Allah razı olsun.